ربنا يا ربنا يا ربنا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Svaki čovjek u životu na ovom svijetu s vremena na vrijeme nađe se na određenom skupu, u određenom sjelu, skupovi druženja, sjela, sastavni se dio čovjekovog života. Nemoguće je da čovjek ne sjedi nikada s drugim ljudima, da ne komunicira i ne razgovara s njima. Naša današnja sjela na kojima se okupljamo raznovrsna su. Pa jedni odlaze u posjetu bolesniku, drugi odlaze na veselje povodom dolaska novog člana porodice, treći ispraćaju musafira, a četvrti ga dočekuju. U svim tim okupljanjima, druženjima, neminovno ljudi razgovaraju jedni s drugima, komuniciraju jedni s drugima. Onome kome Allah subhanahu wa ta'ala bude želio dobro, njemu će i olakšati pronalazak dobrog društva, dobrog sabesjednika, pa će uživati u sjedinju s njim, njegova vjera će se povećavati, njegov iman rasti i bit će zasigurno nakon takvog sjela bolji vjernik. Dočim ukoliko se vjernik nađe u lošem skupu, na lošem sjelu, on će uzeti pouku s takvog sjela i nikada mu se više približiti. Vjerovjesnik alihi salatu wasalam nastojao je da nam maksimalno što više pojasni raznolikost skupova i sabesjednika njihove koristi i štete. Pa tako Allahov poslanik alihi salatu wasalam kaže neka jedan čovjek ne diže drugog čovjeka kako bi sjeo na njegovo mjesto. Također je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam kada jedan od vas ustane sa svoga mjesta i ode, a zatim se nakon kratkog vremena vrati, on je najpreći na svoje mjesto. Džabir ibn Semure radi Allahu te alan kaže kada bismo dolazili na skup Allahov poslanika alihi salatu selam sjedali bismo tamo gdje bi se završavao skup. Allahov poslanik alihi salatu selam je rekao nije dozvoljeno ni jednom čovjeku da sjedne između dvojice, da ih rastavi, a da ne traži dozvolu za to od njih. Od ponašanja na sjelu jeste i da se spominje Allah subhanahu wa ta'ala i donosi salavat i salam na Allahog poslanika alaihi salatu wa salam jer je Allahog poslanik sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam rekao neće ljudi nikada sjesti na nekom skupu a zatim ustati, razići se i ne spomenuti Allaha subhanahu wa ta'ala i ne donijeti salavat na Allahog poslanika alaihi salatu wa salam a da taj skup sutra za njih na sudnjem danu neće predstavljati propast. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam upozorio je onoga koji dolazi na skup ili odlazi sa skupa da ne priželjkuje da mu drugi ustaju. Pa je rekao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam ko bude priželjkivao, ko bude želio da drugi ustaju pred njim, neka sebi pripremi mjesto u džehennemskoj patri. Prilikom napuštanja sjela, odlaska sa skupa propisano nam je da proučimo određenu dovu. Pa Allahov poslanik alihi salatu wasalam kaže u hadisu koga bideži imam tirmizi, rekao je Allahov poslanik alihi salatu wasalam, ko bude sjedio na nekom skupu i na njemu mnogo griješio, ukoliko kaže prije nego li odje sa toga skupa, subhanak Allahume wa bihamdik, ašhedu an la ilaha illa ant, astagfiruke wa atubu ilajk, slavljen neka si ti gospodaru moj i hvaljen, ja svjedočim da nema drugog istinskog Boga mimo tebe, samo od tebe oprosta tražim i samo se tebi kajem. Ko kaže te riječi, prije nego li ode sa svoga skupa, bit će oprošteno sve ono što se desilo na tom skupu. Dakle, ova dova je iskup za sve greške koje su se desile na nekom našem skupu. Kako kaži, kažu islamski učenjaci, ova dova je iskup za svaki govor u kojem nije bilo koristi, a govorio se na sjelu. Što se tiče sabesjednika, prijatelja, druga, kakvog bi musliman trebao tražiti? Allahu poslanika alihi salatu wasalam također nam je mnogo govorio o tome. Pa je rekao Allahu poslanika alihi salatu wasalam, Čovjek je na vjeri svoga prijatelja. Pa dobro, gledajte s kim prijateljujete. Također je rekao, čovjek će biti s onim koga voli. Također je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, ne druži se osim s vjernikom i neka tvoju hranu ne jede osim bogobojazni. Ovako nas savjetuje Allahov poslanik alihi salatu wasalam, jer je ogromna razlika između dobrog sabesjednika i lošeg sabesjednika. To nam najbolje pojašnjava Allahov poslanik alihi salatu wasalam u hadisu koga bilježi ima muslim kada kaže doista je primjer dobrog sabesjednika i lošeg sabesjednika poput primjera onoga koji prodaje miris i onoga koji puše u kovački mih. Pa onaj koji prodaje miris ili će te namirisati, ili će ti pokloniti miris, ili ćeš u najmanju ruku od njega osjetiti ugodan miris dok onaj koji puše u kovački mijeh ili će ti prožeći odjeću ili ćeš od njega osjetiti neugodan miris. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam pojasnio nam je koji je to skup najbolji, koji je to skup najvrijedniji, najčasniji, pa je rekao Allahu poslanik alaihi salatu wasalam nikada ljudi neće sjesti, okupiti se da spominju Allaha subhanahu wa ta'ala, a da ih meleki neće nadkriliti svojim krilima, da se na njih neće spustiti smiraj, Allahova milost i da ih Allah subhanahu wa ta'ala neće spomenuti kod sebe poimenice, kod sebe u svome odabranom društvu. Jedne prilike Allahov poslanik alihi salatu wasalam izašao je pred svoje ashabe i zatekao ih okupljene u halku. Pa ih je upitao, zbog čega ste se to okupili? Zbog čega to sjedite šta to radite? Pa su rekli ashabi, okupili smo se Allahov poslaniče, ni zbog čega drugog, osim da spominjemo Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je Allahov poslanik alihi salam samo pitao, tako vam Allaha, niste se okupili ni zbog čega drugog, osim da spominjete Allaha, pa su rekli, Allahov poslaniče, nismo se okupili ni zbog čega drugog, osim da spominjemo Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kaže, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallame doista ja vas nisam zakleo Allahom zbog toga što sam sumnjao u vas već zbog toga što mi je sada došao Džibril alaihi salam i obavijestio me da se Allah subhanahu wa ta'ala s vama ponosi pred svojim melekima. I sam Allahu poslanik alaihi salatu wa salam nastojao je da sjedi sa svojim ashabima koji bi spominjali Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je rekao Allahu poslanik alaihi salatu wasalam u hadisu koga bilježi imam Ebu Dawud, hadis je vjerodostojan, rekao je da sjedim s ljudima koji spominju Allaha subhanahu wa ta'ala od sabah namaza pa sve dok sunce ne izađe, draže mi je nego da oslobodim četiri roba od Ismailovih potomaka i da sjedim s ljudima koji spominju Allaha subhanahu wa ta'ala od ikindije namaza pa sve dok sunce ne zađe, draže mi je nego da oslobodim četiri roba. Ono što čovjek najviše koristi na svojim sjelima jeste zasigurno jezik. Pa znajmo dobro, Allah nam se svima smilovao da je jezik Allahu subhanahu wa ta'ala ogromna blagodat. U jeziku se nalaze mnogobrojne koristi. Allah subhanahu wa ta'ala stvorio ga je bez kosti, kako bi se mogao neprestano kretati i doista ni jedan drugi organ ne bi mogao podnijeti toliko kretanje kao što je kretanje jezika. Brzo bi se umorio. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah najbolje zna, stvorio ga je takvim kako bismo što više spominjali njega, Allaha subhanahu wa ta'ala, kao što je bio i Allahov poslanik alihi salatu wasalam, kako nam prenosi naša majka Aisha radijallahu ta'ala anha i kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam spominjao bi Allaha u svakom stanju. Pa stoga i mi često spominjimo Allaha subhanahu wa ta'ala, slavimo ga, hvalimo, veličajmo, doista sa sve jednom našom lijepom, izgovernom riječju možemo postići ogromnu nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je rekao Allahu poslanik alaihi salatu wasalam u hadisu koga bilježi imam Buharija dvije riječi lahke na jeziku, teške na vagi, na mizanu i te kako drage svemilosnom Ar-Rahmanu jesu Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahi l'azim Rekao je Allaho poslanik alaihi salatu wasalam ko kaže Subhanallahi l'azim dosadit će mu se jedna palma u džennetu Allahu akbar koliko nam vremena treba da izgovorimo Subhanallahi l'azim kada izgovorimo ove riječi inša Allahu ta'ala zasadit će nam se palma u džennetu. Jedne prilike Allahu poslanik alaihi salatu wasalam pitao je svoje ashabe zar jedan od vas nije u stanju da danas učini hiljadu dobrih dijela? Pa je upitao jedan od ashaba Allahu poslaniće kako da neko od nas danas učini hiljadu dobrih dijela? Pa je rekao Allahu poslanik alaihi salatu wasalam učinit će hiljadu dobrih dijela ako kaže stotinu puta subhanallah. Ako kaže stotinu puta subhanallah, upisat mu se hiljadu dobrih dijela i pobrisati hiljadu loših dijela. Hadis je kjerodostajan, bilježi ga ima muslim u svome sahihu. Rekao je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, ko u jednom danu kaže stotinu puta, La ilaha illa Allahu vahdahu la šerike lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli šein qadir, Ko to kaže u jednom danu stotinu puta, bit će kao da je oslobodio deset robo, robova. Upisat mu se stotinu dobrih dijela i pobrisati stotinu loših dijela i to će mu biti zaštita toga dana sve dok ne zanoći i niko neće doći s boljim dijelima i mnogobrojnijim dijelima od njega osim onoga koji to kaže više puta u toku jednog dana. Rekao je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, ko kaže u jednom danu stotinu puta subhanallahi wa bihamdihi, njegovi grijesi će biti oprošteni, mali grijesi, makar ih bilo mnogo koliko je morske pjeni. Također je rekao onome koji prouči samo jedan harf iz Allahove knjige, njemu pripada jedno dobro djelo koje ima vrijednost deset dobrih dijela, kaže, ja ne kažem da je elif la mim jedan harf, već je elif jedan harf, lam je jedan harf i mim je jedan harf. I brojni su hadisi koji govore o sličnom. Međutim, kakva su naša sjela? Da li su ispunjena spominjanjem Allaha subhanahu wa ta'ala, slavljenjem veličan? Da li nakon naših sjela imamo ogroman broj zasađenih palmi u džennetu, jer imamo ogroman, ogroman broj sjela. Nažalost, naša današnja sjela ispunjena su brojnim bolestima i rijetki su liječnici srca koji popravljaju i liječe nas od ovih bolesti. Naprotiv, da stvar bude gora, pojedini od tih liječnika samo te bolesti još više na sjelima produbljavaju i povećavaju svojom šutnjom i svojim odobravanjem prezrenih riječi koje se govore, koje se govore pred njim. Naša današnja sjela ispunjena su bespotrebnim govorom. Ispunjena su ogovaranjem drugih, prenošenjem tuđih tajni, razotkrivanjem drugih ljudi. Ispunjena su nemimetom, prenošenjem tuđih riječi s ciljem zavade muslimana. Ispunjena su muzikom, igrom, pjesmom, ispunjena su šalama gdje se dakle ismijavaju drugi muslimani zabavljajući treće. Sve su to bolesti kojima su, kojima su ispunjena naša današnja sjela. O svim ovim bolestnim sjelima, inša Allahu ta'ala, uz Allahovu dozvolu govorit ćemo o našim narednim obraćanjima. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas pomogne u liječenju naših srca i liječenju popravljanju naših sjela. Doista je Allah subhanahu wa ta'ala kadar da to učini. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ربنا يا ربنا